43 skirsnis Staiga kilo sumaišti žmonės likumaus vėjo, pavaryta banga puolė prie senio, norėdama geriau įsižiūrėti. Vienur suskambėjo šūksniai laikyk, kitur vagas mums. Minė ėmė švilpti rėkti. Aheno barbas, vatin žudys, padegėjas. Suirutė beregint didėjo. Bakhantės visą gerklę klikdamos ėmė slėptis vežimuose, staiga keli nudegęs kulpai nuvirto, aplinkui pažiūrėdami kibirkštis ir dar labiau padidino chaosą. Akla susigrūdusių žmonių banga pagriebė Hiloną ir nunešė į sodo gilumą. Nudegę stulpai jau visur ėmė griūti skersai alėjų, užtvindydami jas dūmais, kibirkštimis ir žmonių kūnų tvaiku. Geso šviesos toli ir arti, soduose pasidarė tamsu, sunerimusios rūškanos ir įsibauginusios minios spraudėsi vartų link. Žinia apie tai, kas įvyko, ėjo iš lūpų į lūpas, pakeista ir išpūsta. Vieni pasakojo, kad Cezaris apalpęs, kiti, kad pats prisipažinęs, jog liepęs padegti Romą, treti, kad sunkiai susirgęs, o dar kai kas, kad jį išgabeno vežimu kaip numirėlį. Šiandien ir ten kilo balsai, užjaučiantys krikščionis. Ne jie sudegino Romą, tai kam tiek kraujo, kančių ir neteisybės? Ar dievai nekeršys už nekaltuosius, ir kokiomis atgailos aukomis tada bus galima juos vėl permaldauti. Žodžius inoksija korpora minė kartojo vis dažniau. Moterys garsiai gailėjosi vaikų, kurių tiek buvo numesta laukiniam žvėrims, prikalta prie kryžių arba sudeginta šituose prakeiktuose soduose. Pagaliau tie gailavimai virto Cezario ir Tigelino prakeiksmais. Tačiau buvo ir tokių, kurie staigiai sustoja, klausė į save arba kitus, kokia ta dievybė, kuri suteikia tiek jėgų kančiuose ir mirties valandą. Ir grįžo namo susimastę. Filonas vis dar plajojo po sodus, nežinodamas, kur eiti, kur pasukti. Dabar vėl pasijuto esas bejėgis, sukriošęs ir paliegęs senės, tarpai suklubdavo ant nesudegusių kūnų, kliudė nuodegulius, kurie žėrė įkandins piečius, kibirkščių, tarpais vėl atsisėdęs dairėsi aplinkui beprasmių žvilgsnių. Soduose pasidarė jau beveik visai tamsu, tarp medžių slinko tik bliškus mėnuo, blausiai apšviesdamas alėjas skersai nuvirtusius pajuodusius tulpus ir beformiais gumalais tapusias apanglėjusias aukas. Tačiau senajam graikui mėnulyje vaidenosi glauko veidas ir jį vis dar tebeįsmeigtos akys, todėl slėpėsi nuo šviesos, Pagaliau vis dėlto išėjo iš šešėlių ir nejučiomis, tarsi stumiamas kažkokios nežinomos galios pasuko prie fontano, kur atidavė dvasę glaukas. Staiga kažkieno ranka palėtė jo petį. Senis atsisuko ir pamatęs nepažįstamą žmogų įsigandę suriko, kas čia, kas tu toks? Apaštalas, Paulius iš Tarso. Aš prakeiktas, ko nori. Apaštalas atsakė, noriu tave išganyti. Hilonas atsišlėjo į medį, jo kojos drebėjo, rankos nukaro žemyn. Man nėra išganimo, dusliai tarė. Argi negirdėjai, kad Dievas atleido atgailaujančiam ant kryžiaus piktadariui? Paklausė Paulius. Argi nežinai, ką aš padariau? Mačiau tavo skausmą ir girdėjau, kaip liūdėjai tiesą. O tėve, Jeigu Kristaus tarnas tau atleido kančių ir mirties valandą, tai argi Kristus neatleis? Hilonas susijėmė rankomis galvą it pamišęs. Atleis? Man atleis? Mūsų dievas gailestingumo dievas, atsakė apaštalas. Man? pakartojo Hilonas ir ėmė dėjuoti kaip žmogus nepajėgiantis užgniaužti savo skausmo ir kančios. O Paulis tarė, atsiremk į mane ir eime kartu ir paėmęs jį nusivedė per susikryžiuojančias alėjas ten, kur girdėjo čiurlenant fontaną, tarsi verkianti nakties tylumoje prie nukankintųjų kūnų. Mūsų Dievas, gailestingumo Dievas, pakartojo apaštalas. Jeigu stovėčiau prie jūros ir mėtyčiau į akmenis, targi užveršiau jais jūrų gelmes, o aš tau sakau, kad Kristaus gailestingumas yra it jūra, o nuodėmis ir kaltė žmonių nuskęs joje it akmenys bedugnėje. Ir sakau tau, kad jis tarsi dangus, kuris gaubė kalnų žemynus ir jūras, nes yra visur ir nėra jam nei galo, nei krašto, tu kentėjai prie glauko stulpo ir Kristus matė tavo kančias. Tu pasakei nepaisydamas, kas rytoj gali ištikti, jis padėgėjęs ir Kristus įsiminė tavo žodžius nesudilo tavo piktybė ir melas, o širdie liko vien nenumaldomas gailesys, eik su manimi ir klausyk, ką tau pasakysiu. Aš juk taip pat jo neapkenčiau ir persekėjau jo išrinktuosius, aš jo nenorėjau ir netikėjau juo, kol jis pasirodė ir pašaukė mane. Štai nuo tada jis yra mano meilė ir dabar tave aplankė susigaužimu, nerimu ir sopuliu, kad pasišauktų savęsp tu jo neapkentėjai, o jis tave mylėjo, tu išdavinėjai kančioms jo sekėjus, o jis trokšta tau atleisti ir tave išganyti. Vargšo krūtinė sukrėtė graudžiausia rauda, draskytę draskantį jo širdį, o Paulius jį apglėbė, užvaldė ir vedė, kaip kareivis veda be laisvį. Po valandėlės apaštalas vėl prabilo. Eik paskui mane, ir aš tave nuvesiu pas jį kogi kito aš būčiau atėjęs pas tave. Tačiau jis liepė man rinkti žmonių sielas meilės vardu. Ir aš vykdau jo paliepimą. Tu manai, kad esi prakeiktas, o aš tau sakau, įtikėk jį, ir tavęs laukia išganimas. Tu manai, kad esi nekenčiamas, o aš tau kartoju, kad jis tave myli. Pasižiūrėk į mane. Kai jo neturėjau, nieko neturėjau. Tik tai pyktį, kuris gyveno mano širdyje, o dabar jo meilė atstoja man tėvą ir motiną turtus ir karaliavimą. Jis vienintelis mūsų prieglobstis, tik jis įvertins tavo gailestį, atkreip žvilgnį į tavo skurdą, nuims nuo tavęs nerimą ir pakels tave savęs. Taip kalbėdamas atsivedė Hiloną prie fontano, kurios sidabrinė čiurkšlė iš tolo žvilguliavo mėnesienoje. Aplinkui buvo tylu ir tuščia, nes valytojai vergai jau buvo pašalinę iš šias tulpų nuodėgulius ir kankinių kūnus. Hilonas aimanuodamas puolė ant kelių ir prisidengęs veidą dėlnai sustingo, o Paulius pakėlė galvą į žvaigždės ir pradėjo melstis. Viešpatie, pažvelk į šitą nelaimingą į jaus jelvartą, į ašaras ir kančią, viešpatį gailestingasai, kuris pralėjai kraują, užkaltęs mūsų per savo kančią, per mirtį ir prisikėlimą. Atleisk jam. Paskui nutilo, bet dar ilgai žiūrėjo į žvaigždės ir meldėsi. Staiga prie jo kojų suskambėjo į aimaną panašus šauksmas. Kristau, Kristau, atleisk man. Tada Paulius priejo prie fontano ir ieškutėmis pasisėmęs vandens sugrįžo prie klūpančio nelaiminkojo. Hilonai, aš krikštiu tave vardan tėvo ir sunaus ir dvasios. Amen. Hilonas pakėlė galvą, iškeitė rankas ir liko taip sustingęs, mėnulio pilnatis apšvietė jo nubalusius plaukus ir tokį pat baltą, nejudrų, tarsi numirėlio ar iš akmens iškaltą veidą. O laikas vis linko dideliuose domicijos sodų paukštynuose pragydo gaidžiai, o jis nebeklūpojo it antkapio statula. Pagaliau atsipeikėjo, pakilo ir kreipdamasis į apaštalą paklausė, ką turiu padaryti prieš mirtį tėvę? Paulius taip pat pabudo iš susimastymo apie tą neišmatuojamą galybę, kuriai nepajėgė atsispirti net tokių žmonių sielos kaip šito graiko, ir atsakė, tikėk ir liudik tiesą. Paskui abu išėjo. Prie sodų vartų apaštalas dar kartą palaimino senį ir jie įsiskyrė. Šito paprašė Filonas, numatydamas, kad po to, kas įvyko Cezaris ir Tigelinas, įsakys jį persekioti. Ir neapsiriko, Parėjęs rado namus jau apsuptus pretorijonų. Šie jį sučiupo ir Scevino vadovaujami nusivarė į Palatiną. Cezaris jau buvo nuėjęs ilsėtis, o Tigelinas laukė ir pamatęs nelaimingai graiką pasitiko ramiu, bet grėsmingu veidu. Padarėjai nusikaltimą, įžeidėjai jo didybę, pasakė jam, ir bausmės neišvengsi, tačiau jeigu rytoj paskelbsi amfiteatre, kad buvai girtas ir praradęs protą, ir kad gaisro kaltininkai yra krikščionys, tavo bausmė apsiribos nuplakimu ir tremtimi. Negaliu, ponia, tyliai atsakė Hilonas. Tigelinas lėtų žingsnių priejo artin ir taip pat pritildytų, bet baisių balsų paklausė. Kaip tu negali, graikų šunie, nejau nebuvai girtas ir nejau nesupranti, kas tavęs laukia? Pasižiūrėk ten, Tai pasakęs parodė į atrijaus kampą, kur šalia ilgo medinio suolo nejudėdami stovėjo tamsoje keturi vergai, trakai, su virvėmis ir replėmis rankose. Hilonas vėl atsakė, negaliu, ponė. Tigelinas jau pradėjo siūsti, bet dar tvardėsi. Ar matei, paklausė, kaip miršta krikščionys, ar nori taip mirti? Senis pakėlė aukštin išbalusį veidą, kurį laiką jo lūpos tyliai krūtėjo, paskui ištarė. Aš tikiu Kristų. Taigi Linas pažvelgė į jį apstulbęs. Šunie, tu iš tikrųjų išprotėjai. Ir staiga jo krūtinėje susikaupęs įniršis pralaužė užtvarą, prišokęs prie Hilono, abiem rankomis sugriebė jį už barzdos, pervertė žemyn ir ėmė trypti, vis kartodamas apsiputojusiomis lūpomis. Atšauksi? Atšauksi? Negaliu atsakė jam nuo grindų Hilonas. Kankinti jį. Išgirdę šį įsakymą, trakai čiupo senį, paguldė ant suolų, paskui stipriai pririšę virvėmis pradėjo replėmis gniaužti jo liesus blauzdikaulius. Bet jis ryšamas nuolankiai bučiavo jiems rankas, o paskui įsimerkė ir gulėjo, tarsi numiręs. Tačiau buvo gyvas, nes kai Tigilinas ties juo pasilenkė ir dar kartą paklausė, atšauksi? Jo nubalusios lūpos krustelėjo – ir pro jas įsprūdavo girdimas šnipždėsys. Negaliu. Tigelinas įsakė nutraukti kankinimus ir ėmė vaikščioti po atrijų iš įnešio persimainiusių ir kartu sutrikusių veidų. Pagaliau jam matyt šovė į galvą kažkokia nauja mintis, nes atsisukęs į trakus tarį. Išrauti jam liežuvį. Perskirimas 63. Drama Laureolas paprastai buvo vaidinama taip įrengtuose teatruose arba amfiteatruose, kur galima perskelti ir padaryti lyg dvi atskiras scenas. Tačiau po reginių Cezario soduose buvo atsisakyta įprasto būdo, nes norėta, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, kaip miršta prikaltas prie kryžiaus vergas, kurį dramoje įda Lokys. Teatruose Lokio vaidmenį atlikdavo kailių aptimtas aktorius, bet šį kartą spektaklis turėjo būti tikras – Tai buvo naujas Tigelino sumanimas. Cezaris iš pradžių pasakė netvyksas, bet favorito prikalbintas pakeitė nuomonę. Tigelinas jam išaiškino, kad po to, kas įvyko soduose, jis tuo labiau turės pasirodyti žmonėms ir kartu užtikrino, kad nukryžiuotas vergas jo neižeis kaip krispas. Žmonės jau buvo kiek persisotinę ir nuvarginti kraujo praliejimo, tad buvo pažadėta vėl dalyti loterijos bilietus, dovanas ir iškelti vakaro puotą, nes vaidinimas turėjo vykti vakare, ryškiausiai apšviestame amfiteatre. Dar temstant, amfiteatras jau buvo pilnutėlis, Augustijonai su Tigelinu prieš akiją atvyko visi ne tiek dėl paties vaidinimo, kiek iš troškimo po paskutinio įvykio parodyti Cezariui savo ištikimybę ir pasišnekėti apie Hiloną, nes apie jį kalbėjo visa Roma ir pasakojo vienas kitam į ausį, kad sugrįžęs iš sodų Cezaris tiesiog įsiutęs ir negalėjęs užmigti, į apnikusi baimį ir keisti reginiai, dėl to rytojaus dieną pasiskelbęs skubiai išvykstas į Ahają. Kiti griežtai prieštaravo, tikindami, kad dabar jis būsęs dar negailestingesnis krikščionims. Tačiau nestigo ir bailių, kurie nuogastavo, kad minių akivaizdoje Cezariui įveida Hilono sviestas įžeidimas, gali jis duoti sunkiausių padarinių Buvo beje ir tokių, kurie dėl žmoniškumo prašė Tigeliną nutraukti persekiojimus. Žiūrėkite, kur einate, kalbėjo Barkas Soranas. Norėjote patenkinti minios keršto troškimą ir ją įtikinti, kad bausmė krinta ant kaltųjų, o išėjo viskas atvirkščiai? Teisybė, pridūrė Antistijus Vetas. Dabar visi šnipžda, kad krikščionys nekalti. Šmaikščiai kalbant, Gerai sakė Kilonas, kad jūsų smegenys neužpildytų negilės kaušelių. O Tigelinas kreipdamasis į juos tarį. Žmonės taip pat šnipžda, kad tavo duktė Servilija, Barkai Soranai, ir tavo žmona Antistijau suslėpė savo vergus krikščionis nuo Cezario teisingumo. Neteisybė, sušuko sunerimęs Barkas. Mano žmona nori pražudyti jūsų įsiskyrėlės pavydėdamos jai dorumo tarė nemažiau sunerimęs Antistijus Vetas. Tačiau kiti šnekėjo apie Hiloną. Kas jam atsitiko, kalbėjo Eprijus Marcelas. Pats juos išdavinėjo, įtigilino rankas ir skurdžiaus tapo turtuoliu, galėjo ramiai baigti savo amžių, pelnyti gražias laidotuvės ir antkapį, bet kur tau, staiga užsigeidė visko atsisakyti ir pats žūti. Gal iš tiesų išprotėjo? Neišprotėjo, o tapo krikščioniu, atsakė Tigelinas. Negali būti, nustebo Vitelijus. Ar aš jums nesakiau, įsiterpė Vestinas, žudykite savo krikščionis, bet patikėkite manimi, nekariaukite su jų dievybę, čia nėra ko juokauti. Žiūrėkite, kas darosi. Aš Romos nedeginau, bet jei Cezaris leistų, tuo jau pat paukočiau hekatombą jų dievybei. Ir visi turi tai padaryti, nes kartoju, su juo nėra ko juokauti, paminėsite mano žodį. O aš kalbėjau ką kitą, pašneko Petronius. Tgelinas juokėsi, kai tikinau, kad jie ginasi, o dabar pasakysiu daugiau, jie nugali. Kaipgi, kaip nugali? Klausė keli balsai, prisiekiu poluksu. Jeigu jau toks Hilonas jiems nesispyrė, tai kas atsispirs? Jei manote, kad po kiekvieno reginio nepadaugėja krikščionių, Be tai jūs tiek te pažįstate Romą, kad jums tik tai katilų šveisti arba barzdas skusti. Tada bent geriau žinotumėte, ką žmonės galvoja ir kas mieste dedasi. Grina teisybę kalba, prisiekiu šventu Dianos peplumu, sušupo Vestinas. Tačiau Barkas kreipėsi į Petronijų. Ką tu turi galvoje? Baigsiu tuo, ko jūs pradėjote. Jau gana krauju. Tigilenas pašaipiai jį pažvelgė ir tarė. O ne, dar truputį. Jeigu tau neužtenka galvos, gali pasimti dar kitą, mano lasdos bumbulą, atkirto Petronijus. Kalbas nutraukė atvykęs Cezaris ir užėmė savo vietą su Pitagoru. E, tuo jau prasidėjo Laureolo spektaklis, bet jį nelabai ką sekė, nes visų mintys sukosi apie Hiloną. Pripratę prie kančių ir kraujo, žiūrovai taip pat nubodžiavo niurnėjo, laidė rūmų žmonėms nepriderančius posakius ir reikalavo greičiau duoti sceną su lokiu, tik jos jie ir te laukė. Jeigu neviltis pamatyti pasmerktą senį ir gauti dovanų, pats vaidinimas nebūtų pritraukę žiūrovų. Pagaliau atėjo lauktoji valanda. Cirko patarnautai pirmiausia atnešė medinį kryžių, gana žemą, kad lokys pasistiepęs pasiektų kankinio krūtinę, paskui du vyrai atvedė tikriau sakant atvilko Hiloną nes jis pats sutraiškytais kojų kaulais paeiti nebegalėjo, paguldę prikalė prie medžio taip greitai, kad malsuoliai Augustijonai nesuspėjo dorai įsižiūrėti, ir tik tada, kai kryžius buvo įtvirtintas tam tyčia parengtoje duobėje, visų akis nukrypo į jį. Tačiau mažai kas galėjo pažinti, kad šis nuogas senis tai ankstesnis Hilonas. Po Tigelino įsakytų kankinimų pasmerktojo veidę neliko nei lašelio kraujo – tik baltoje barzdoje raudonavo krūvinas pėtsakas susidalęs iš rovus liežuvį. Per permatomą odą beveik galėjai matyti kaulus. Atrodė daug senesnis, beveik sukriošėlis. Kadaise jo akis vaidė pilnus nerimo ir pykščio žvilgsnius, judrus veidas rodė nuolatinį pavojų ir netikrumą, o dabar jo bruožai buvo sopulingi, bet kartu švelnus ir romus, kaip miegančio ar mirusio žmogaus. Gal pasitikėjimo jam teikė mintis apie nukryžiuotą piktadarį, kuriam Kristus atleido, o gal širdie kalbėjo gailestingajam Dievui, viešpatie, aš gėliau kaip nuodingas kiemenas, bet juk visą amžių buvau vargeta, badmiriavau, žmonės trypė mane, daužė ir tyčiojosi iš manęs, buvau viešpaties skurdžius ir labai nelaimingas, o štai dabar pasmerkė mane kančioms ir prikalė prie kryžiaus, tad tu gailestingasai neatstumk manęs mirties valandą. Ir ramybė įžengė į jo sugeltą širdį. Niekas nesijokė. Iš jo nukryžiuotojo dvelkė kažkokia romybė. Jis atrodė toks senas, bejėgis, silpnas, savo nuolankumu taip šaukiantis užuojautos, kad nejučiamis kiekvienas save klausė, kaip galima kankinti ir kalti prie kryžiaus žmogų, kuris jau ir šiaip merdi. Minė tylėjo. Tarp Augustijonų vestinas lankstydamasis čia į dešinę, čia į kairę, persigandę šnipždėjų. Žiūrėkite, kaip jie miršta. Kiti laukia pasirodant lokio širdyje, trokšdami, kad reginys kuo greičiau baigtųsi. Pagaliau lokys įvirto į areną ir mataruodama žemai panarintą galvą į abipusės, dairėsi iš padilbų, lyg būtų ką svarstęs ar ko laukęs. Pamatęs kryžių, ant jo nuogą kūną prisertino, net pakilo ant pasturgalinių kojų, bet tuoj vėl nusileido ir atsitūpęs po kryžiumi ėmė niurksti, tarsi ir jo širdį būtų pagailę šitų žmogaus griuvenų. Cirko patarnautai ėmė šūkniais įraginti, bet žiūrovai tylėjo, o tuo laiku Hilonas iš lėtų pakėlė galvą ir kiek laiko akimis klaidžiojo po amfiteatrą – Pagaliau jo žvilgsnis sustojo kažkur ties viršutinėmis eilėmis, krūtiniai ėmė tankiau kilnotis ir tada atsitiko tai, kas nustebino ir apstulbino publiką. Jo veide nušvito šypsena, galva tarsi apgaubė spinduliai, akis prieš mirtį pakilo aukštyn, o paskui dvi stambios pavokai susitvenkusios ašaros palengva nurėdėjo skruostais. Ir numerį. Staiga kažkoks kardus balsas sušuko aukštai po velarijumi. Ramybė kankiniams. Amfiteatre tvyrojo gūdi tyla. Perskirimas 64. Po Cezario sodų reginio kalėjimai gerokai aptuštėjo. Teisybė, gaudytojai dar graibė ir sodino aukas įtartas rytų prietarų išpažinimu, bet jų vis mažėjo, liko tiek, kiek reikėjo būsimiems reginiams – kurie beje taip pat ėjo į pabaigą, persisotinę krauju žiūrovai darėsi vis abejingesni ir vis labiau nerimo dėl lygi šiol neregėtų pasmerktųjų elgesio. Prietaringoje Vestino nuogastavimai pagavo tūkstančių žmonių, minioje sklido keiščiausi gandai apie krikščionių dievybės kerštingumą. Mieste paplitusi kalėjimų šiltinį tik padidino visuotinę baimę. Miestiečiai dažnai matė laidotuvės ir kartuoja vienas kitam jausį, kad reikia naujų aukų nežinomam dievui permaldauti. Šventyklose žmonės aukojo Jupiteriui ir Libitinai. Nors ir labai stengėsi Tigelinas ir jo bendrininkai, vis tiek plačiau ir plačiau sklido nuomonė, kad miestas sudegintas Cezario įsakymu ir krikščionys kenčia nekaltai. Tačiau kaip tik dėl to ir Neronas ir Tigelinas nenutraukė persekiojimų. Norėdami nuraminti žmonės, jie leido naujus potverkius dėl grūdų, vyno ir alyvos dalymo, skelbė įsakus statinančius namų atstatymą su visokiamis lengvatomis savininkams, taip pat kitus nutarimus nurodančius gatvių plotį ir medžiagas, iš kurių reikia statyti, kad ateityje neatsitiktų tokių gaisro nelaimių. Pats Cezaris dalyvavo senato posėdžiuose ir svarstė kartu su tėvais žmonių ir miesto gerovės klausimus, bet net trupinėlio malonės nenubiro pasmerktiesiems. Pasaulio valdovui pirmiausia rūpėjo įskiepyti žmonėms įsitikinimą, kad tokios nepermaldaujamos bausmės gali kristi tik ant kaltųjų. Senate taip pat ne vienas balsas neužtarė krikščionių, nes niekada nenorėjau sitraukti Cezario rūstybės, o be to, išvalgesni žmonės tvirtino, kad įsivyraus naujam tikėjimui nebeišliktų nei Romos valstybės pamatų, Šeimoms buvo atiduodami tik merdintys ir lavonai, nes Romos teisė nekeršijo mirusiesiems. Vinicijų šiek tiek guodė viltis, jeigu lygija numirsianti, jis palaidosias ją šeimos kriptoje ir pats atgulsęs šalia jos. Jau visiškai nebesitikėjo išgelbėti ją nuo mirties ir pats pusiau atitrūkęs nuo gyvenimo, visas atsidavęs Kristui, jau nebesvajojo kitur su ją susitikti, tik amžinybėje – jo tikėjimas pasidarė tiesiog begalinis ir todėl toji amžinybė atrodė nepalyginamai realesnė ir tikresnė, užlaikina likščiolinį gyvenimą. Širdis buvo kupina didžiausio pakilumo. Dar gyvas būdamas jis virto mažne bekūnę, būtybę, kuri ilgėdamasi visiško įsivadavimo, to paties troško ir kitai mylimai sielai. Jis svajojo, kad tada jie su lygija susikipsia rankomis ir naisė į dangų Ten Kristus juos palaiminsis ir leisis jiems gyventi tokioje ramioje ir didžioje šviesybėje, kaip dangaus žarus. Tik meldė Kristų, kad apsaugotų lygiją nuo cirko, kančių ir leistų jai ramiai užmigti kalėjime, nes buvo tvirtai įsitikinęs, kad ir pats numirsęs draugė su ją. Kai pralieta tokios Marijos kraujo, jo manimu, nereikėjo turėti jokios vilties, kad ji viena liks išgelbėta – girdėjo iš Petro ir Pauliaus, kad ir jie numirsia kaip kankiniai. Pamatęs ant kryžiaus Hiloną, įsitikino, kad mirtis, net ir kankinių, gali būti šviesi, tad linkėjo savo, kad ateitų jiems abiem kaip trokštamas, piktos, liūdnos ir sunkios dalios pakeitimas geresne. Tarpais jis jau mėgavosi po mirtinių gyvenimų. Iš to liūdėsio, kuris gaubė jų abiejų sielas, vis labiau nyko deginantis kartėlis, ir palengva virto kažkokiu nežemišku, nuolankiu atsidavimu dievo valiai. Anksčiau Vinicijus iš visų jėgų plaukė prieš srovę, kovojo ir kankinosi, dabar pasidavė bangos nešamas, tikėdamas, kad įplukdo jį į amžiną ramybę. Jis numanė, kad lygija kaip ir jis rengėsi mirčiai, kad juos skiriančios kalėjimo sienos nekliudo jiems eiti kartu ir šypsojosi nuo šios minties it laimė sulaukęs. Ir iš tikrųjų jie ėjo taip sutartinai, lyg būtų kasdien viskas smulkiai aptarę. Ligija taip pat neturėjo kitų troškimų ir kitų lūkesčių, tik tai po mirtinio gyvenimo viltį. Mirtis jai atrodė ne tik išsivadavimas iš baisių kalėjimo mūrų, iš Cezario tigelino rankų, ne tik išganimas, bet ir jungtuvių su Vinicijumi metas. Prieš šitą nepajudinamą įsitikinimą visa kita buvo nesvarbu po mirties jai prasidės net ir žemiškoji laimė. Tad jos laukė kaip nuotaka vestuvi dienos. Tas galingas tikėjimo srautas, atplėšiantis nuo gyvenimo ir nešantis anapus tūkstančius pirmųjų krikščionių, pagavo ir Ursą. Ir jis ilgai negalėjo susitaikyti širdimi su mintimi, kad lygija mirs. Bet kai kasdien pro mūro sienas skverbėsi žinios, kas dedasi amfiteatruose ir soduose, kai mirtis darėsi bendra, neišvengiama visų krikščionių dalė, bet kartu ir gėriu, pranokstančiu visas įsivaizduojamas žemiškas palaimas, ir jis pagaliau nebedryso melsti Kristų, kad atimtų šią palaimą iš lygijos arba atidėtų ją ilgiems metams. Savo naivių barbarų protų galvojo, kad lygų vado dukra verta geresnės dalios ir ji gaus daugiau dangiškų malonumų negu pulkai tokių pat prastuolių, kaip ir jis, ir amžinoje šlovėje jis sėdės arčiau avinėlio negu kiti. Teisybė girdėjo, kad Dievui visi žmonės lygus, tačiau širdies gilumoje glūdėjo įsitikinimas, kad vado duktė ir dar visų lygų vado. Tai ne kokia nors vergi. Vilėsi taip pat, kad Kristus leis jam ir toliau jai tarnauti. Na, o dėl savęs tai turėjo tik vieną slaptą troškimą – numirti taip, kaip avinėlis ant kryžiaus. Tačiau tai jam atrodė tokia didelė laimė, ir nors žinojo, kad Romoje nukryžiuojami ir didžiausi nusikaltėliai, nedryso net melsti savo tokios mirties. Numanė, kad ten veikiausiai tek žūti nuo laukinių žvėrių ilčių ir dėl to širdis labai nerimavo. Nuo mažų dienų augo neįžengiamuose giriuose, nesibaigiančiuose medžioklėse, kuriuose dėl savo nepaprastos jėgos dar neiškopęs vyrus jau išgarsėjo tarp lygų Jis taip pamėgo medžiaukles, kad vėliau atsidūręs Romoje ir prieš jų įsižadėti, lankė vivajumus ir amfiteatrus, kad gautų nors pasižiūrėti į žinomus ir nežinomus žvėris. Į juo žvelgiant jam kildavo nenugalimas noras kovoti ir žudyti, taigi dabar širdyje mūkštavo, kad susidūrė su jais amfiteatre pasiduos polinkiams, nederantiems krikščioniui, kuris turi mirti dievo baimingai ir kantriai bet ir čia pasikliovė Kristumi, guosdamasis kitomis malonesnėmis mintimis. Jis girdėjo, kad avinėlis paskelbęs karą pragaro galybėms ir piktosioms dvasioms, prie kurių krikščionių tikėjimas skyrė visas pagonių dievybės, tad manė, kad tame kare vis dėlto jis gali savinėliui labai praversti ir pasitarnauti geriau už kitus, nes jam taip pat netilpo galvoje, kad jo siela nebus tvirtesnė už kitų kankinių. O kol kas meldėsi keuras dienas patarnavo kaliniams, padėjo sargams ir godė savo karalaitę, kuri tarpai skundėsi, kad per savo trumpą gyvenimą nepajėgė padaryti tiek gerų darbų, kiek garsioji Tabita, apie kurią kadaise jai papasakoja paštalas Petras. Sargai, kuriuos net kalėjime gazdino baisinga šito milžino jėga, nes prieš ją nebūtų atlaikę pančiai nei grotos, pagaliau jį pamėgo dėl jo gerumo Nekartą nustebinti jo romumo, jie bandė išklausti tik priežastį, o jis pasakojo jiems taip nepalenkiamai įsitikinęs, koks gyvenimas jo laukęs po mirties, kad jie klausėsi apstulbę, pirmą kartą pamatę, kad į požemį, kur neprasiveržia saulį, gali prasiveršti laimį. Ir kai kalbindavo juos įtikėti avinėlį, ne vienam ateidavo į galvą, kad jo darbas vergo darbas, o gyvenimas skurdžiaus – ir ne vienas susimastydavo apie savo nedalę, kurią užbaigs tik tai mirtis. Tačiau mirtis jiems kėlė naują baimę, jie nieko po jos nesitikėjo, o štai šis lygų milžinas ir ta mergina, ir gėlė numesta ant kalėjimo šiaudų, ėjo mirti su džiaugsmu, kaip prie laimės vartų.